Becky le doy blan blan a los hires por mamá huevo. Becky G le doy blan blan a los hires por mamá huevo. se embalan. Ey, haga usted lo suyo, ya no va a ser el clan. Un día cojo un computer y te salgo de una vuelta en una van, Más para atrás más para atrás. Sé que te sofoca la forma en que me desplazo. Sé que tú me odias con mi éxito y fracaso. Pero venga acá y que lo que usted dice, mamá hueva. Me tienen alto con su envidia, con su demi su problema. Trae a tu mamá para que se me tire un peo en la yema. Ve que cuando salgo picante, mi flow te quema. la bellemas, al que tú no formas parte del sistema. Cuídese su boca, estamos locos por maldírsela. Habla mal de la mujer y cuando viene a vecindársela. Toda de verdad yo tenía que decírsela. Y a la mujer suya uno tuvo que sin Llegó el tipo rolling all time que no se la echa. El que vive haciendo que vacile la muchacha. Sé que lo bloquea por eso dije guau, guau, guau, que se pase usted lo que Becky le doy plan, plan, a los haters por mamá huevo. Becky G le doy plan, plan, a los haters por mamá huevo. sí me lo dio en la vaina. Arroba y RD. Black Salomón. Y esta psicopatada. Reiko en producidera. De Pipo Music. Que lo que, Daniel. Jetta Record. Caponi. Que lo que, que lo que. Black Salomón. Jetta Record es la vuelta. Tommy King. El ají picante. Para de tenis y nos quitamos. <laughs>